บุ๊กทูสามทรีการทำความรู้จักอุป z n a สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดอบร์ด a น สบายดีไหมคะ Kako ste? คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ Jeste li vi iz Evrope? คุณมาจากอเมริกา ใช่ไหมคะ Jeste li vi iz Amerike? คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ Jeste li vi iz Azije? คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ U kojem hotelu ste smješteni? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ Koliko dugo ste već ovdje? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ Koliko dugo ostajete? คุณชอบที่นี่ไหมคะ Dopada li vam se ovdje? Kun คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ Jeste li ovdje na godišnjem odmoru? Ma มาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะ Posjetite me jednom. นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Ovo je moja adresa เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ Hoćemo li se sutra vidjeti ขอโทษนะคะ พรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่าง Žao mi je, imam već sutra nešto dogovoreno. ลา ก่อน ค่ะ เจ้า ลา ก่อน ค่ะ do v i đ e n j แล้วพบกันนะคะดอุสโกโร